บุ๊กทูหกสิบห้าหกสิบห้าการปฏิเสธสอง отрицание два отрицание два แหวนวงนี้แพงไหมคะ Это кольцо дорогое? Это кольцо дорогое? ไม่ค่ะ юло. Нет, оно стоит всего сто евро. Нет, оно стоит всего сто евро. แต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ Но у меня есть только пятьдесят. Но у меня есть только пятьдесят. Кун сет ляо Ты уже готов? Ты уже готов? Май, янг мэй сет ка. Нет, пока нет. Нет, пока нет. แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ Но я буду скоро готов. Но я буду скоро готова. คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะ Еще супа. Еще супа. ไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ Нет. Я больше не хочу. Нет, я больше не хочу. แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะ но еще одно мороженое. Но еще одно мороженое. คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ Ты здесь уже давно живешь? Ты здесь уже давно живешь? ไม่ค่ะ Нет, только один месяц. Нет, только один месяц. แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว Но я уже знаю многих людей. Но я уже знаю многих людей. คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ Ты завтра едешь домой? Ты завтра едешь домой? ไม่ค่ะ จะไปตอนเสาร์อาทิตย์ Нет. Только на выходные. Нет. Только на выходные. แต่วันอาทิตย์ ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ Но я вернусь уже в воскресенье. Но я вернусь уже в воскресенье. ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ Твоя дочь уже взрослая. Твоя дочь уже взрослая? ไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่งอายุ17 ปี Нет. Ей только семнадцать. Нет, ей только семнадцать. แต่เธอมีแฟนแล้วนะ Но у нее уже есть друг.